Salam misteri untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Yang malam hari ini sudah bersama saya. Kemudian yang sudah absen di grup Jimatres Istana FM. Juga saya ucapkan terima kasih. Salam misteri, salam Jimatres untuk semuanya. Au. Tim Cimat punya cerita Dikirimkan Raharjo Mulyono Judul Penumpang memetik kedadean iki dialami koncoku rikala taun 1990 Waktu iku koncoku kang jenenge Mas SL isih nyambut gawe dadi supir travel jurusan Semarang Cit Deweke nyambut gawe wis 6 tahun dadi wis apal tenan jalur sing saben dina dilewati wiwit bendal saka Semarang nganti tekan Cilacap wiwit saka Semarang lewat Temanggung Wonosobo Banjarnegara, Purwokerto nganti tekan Cilacap prasasat kaya mung saka Jalan Pemuda menyang Bubaan wai Mas SL daleme ing Puspanjolo. Dadi yen budal nyambut gawe mesti lewat lurung pemuda banjur minggok dengan lewat Johar. Nuli kenceng menyang arah Bubaan. Jam pitu esuk budal saka agen penumpang. Biasane sakwisin njupuk penumpang saka daerah kidul kaya Banyumani, banjur bablas budal Cilacap. Yen dalane lancar lelaku bisa ditempuh 6 nganti 7 jam. Watoro jam 3 sore wis mlebu agen Cilacap. Biasane nginep ning agen Cilacap banjur isuke mulih nggawa penumpang kanthi tujuan Semarang. Esok iku Mas SL wis tangilan Miranti. Bubaratus banjur sarapan sayur lodeh gorilan endok ceplok. Ora lali greh layur digoreng garing kemripik kang wis dicepaki dening sisiane. Wah, nyampeng tenan iki, Dik. Sarapan nganggo lodeh endok ceplok lan greh layur kemripik. Bocah-bocah yen arep budal sekolah jo lali kon sarapan lho. ujare Mas SL marang sisiane. Sawise rampung sarapan banjur njupuk jaket, nuli nyetater sepeda motor Honda Astria Prima budal kerja. Soko mas sepeda motor melaku alon-alon dalam isi sepi. Tekan tubuh muda ngepasi lampu perapatan murup abang. Sinambi nunggu lampu dewe kelingan wilengi sisi ane. Mas, mengko yen bali menyang Semarang ojo wengi-wengi yo. Ngaso neng cilacap, orang sa suwe-suwe. Dino iki dewe pancen orang nginep ono cilacap mergo sisuk kebeneran jatai prairong dino. Dino. Mula sakwise ngudunake penumpang ing Cilacap niate arep langsung bali Semarang. Mas, iki penumpange sing neng agen wis ngumpul kabeh. Monggo yen arep budal dhisik ben ora kawanen. Mung kurang wong loro kang dipethuk omahe Jangli karo Banyumanik kandhane Mbak Yani sing ladeni tiket. Iya, Mbak, aku tak manasi mobil dhisik banjur budal. isih nuduhake angka setengah pitu. Penumpange wiwit padha mlebu mobilan lungguh jumbuh karo nomor kursi kang wis ditulis ing tiket. Kudune ada dasar jadwal budali jam pitu nanging budal gasik ora apa-apa. Malah ora kawanen tur maneh isih metuki penumpang darah kidul. Mangkono batine Mas SL. Mobil mlaku alon-alon nubengi bunderan bubaan nuli menggok itu lewat lurung Dr. Cipto. Tip disetel lagu Gus Plus ben ora sepi. Sawise metu penumpang ing Janglilan Banyumanik banjur mobil ngeblas banter maklum dalane tur isih isuk. Tekan protolon Magelang Temanggung dalane rodok macet. Akeh polisi ngatur lalu lintas mergo sajake mentas ana kacilakan. Lah rak tenan. Pas ing tikungan arah Temanggung ana sepeda motor ditabrak truk ngemot wedi saka arah Magelang. sepeda motor remuk orang bentuk maneh kurbani nganggu seragam SMA kahanani nerunyuhake dodo tekan silah remuk mergo kepelindis bantrek penumpang sing turu podo tangi krumu rame-rame kecilakan sakwi si sauntro kejebak macet akhir mobil bisa lolos banjur ngeblas tumuju arah temanggung jam 10 tekan wonosobo sobo mobil mandek ing agen sedilok sak perlu ngedunake titipan paket uga menehi wektu marang penumpang sing arep bebuang utawa sarapan. Setengah jam ing agen mobil mbacutake laku. Para penumpang anteng lan sepi ora ana sing ngobrol. Mbok menawa isih tom-tomen sumurup korban kecelakaan dek mau. Mas SL anggone nyupir banter nanging alus ora ugal-ugalan. Penumpang rasane nyaman banjar negara Purwokerto wis kliwat. Penumpang sing mudho ning kutha kasebut uga wis ditrake kabeh. Penumpangi saiki mung kari wong limo sing tujuan Cilacap. Setengah telusuri wis mlebu kutha Cilacap, siji mboko siji penumpangi ditrake menyang alamate. Rampung mudhunake penumpang, mobil tumuju menyang agen. Sakwise serah terima tiket penumpang lan paket, Mas SL banjur pamit arep leren sedilok mergo mengko arep langsung Bali Semarang. Awak rasane lungkrah kabeh. Mobil diparkir ngono wae ing ngarep penginepan sing biasane kanggo leren para supir travel and Saking kepenai oleh turu orang ngiro tangi-tangi jebuli wis jam 6 lan swara adzan magrib ngumandang. Allah SL gragapan tangi nuli cekat-ceket adus. Sawise krasa seger banjur menyang warung sak perlu ngisi weteng. Arlo jine wis nuduhake jam 7. Enggal-enggal mobil diplayokake bali menyang Semarang. gingaren wengiku dalane sepi sanggo mlakune mobil bisa bandang. dawaning dalan udane ngerceh ora mandek-mandek. Ora krasa wis arep tekan Wonosobo. Ngepasi tekan dalan kang sepilan menggak-menggok munggah mudun Mas SL anggone nyupir alon mergo medane lunyu. Soko kaca sepion tengah dheweke ndeleng memburi mbok menawa ana kendaraan sing arep nyalip. Nanging saya buka baring saka kaca sepion tengah katon ing jok tengah lan buri wis kebak para penumpang Mas SL Jolo awit saka Cilacap ora rumangsa nggawa penumpang luweh kaget meneh bareng digateake jebul para penumpange ana sing praupane remuk kanthi getih dleweran ing sakujuring awake Uga ana kang sirahe kaya sigar saengga polane nganti metu. bumi mayit gosok duluk irung. Mas SL grewelan, sikil rasanya bot kanggungi tak pedal, balungi koyo dilolosi. Dewi banjur minggo menyangkong bensin. Ah! pinggiran pom. Mas SL Melayu menyang warung kucingan ngarep pom. Jam ing ponuduhake setengah sumelas. Kanti dodo deg-degan lan awak sing isih wel-welan. Dewi pesen wedang jahit. kelakuan sapian kok pucet pitakoni sing duwi warung niki wau kula digodha memedi tikungan kidul ngriku Mas kula saking Cilacap mboten beto penumpang lah kok ngetos-ngetos bangku tengah lan wingking kebak penumpang kanthi praupan gegirisi wangsulane isih kemudian. oh kalau wingi ugi wonten mobil sales ngertos-ngertos dinututi tiang nyolowadi diajak ngobrol pendel mawon dapat sedumugi tikungan mriku penumpangi ical lan wonten swanten sing guyu kados wewe gombel pancen sak wulan kepengker wonten kecelakaan pasing tikungan mriku mobil rombongan layat saking Banjarnegara badhe wangsul Temanggung tabrakan kali truk tronton sedaya penumpange pejah ambek menawi nggih uh, niku wau arwahe para penumpang mobil sing sami pejah sing duwe warung nerusake kojah pikirane lan atine remas SL banjur pamit nutukake laku menyang Semarang mlebu mobil ora lali ndonga supaya diadohke saka panggodaning demit mobil Trabas petenge wengi tekan Semarang aman lan selamat. mobil digawa bali menyang omahe dhisik mergo isih jam 3 esuk esuke Mas SL banjur cerita marang sisiane sing penting awake selamat Mas lan wis tekan omah wis saiki ndang siram terus sarapan mobile enggal balik no menyang agen Mas ujare Sisiani sinambi goreng bandeng pris tunggu lawuh sarapan Mangkono cerita nyoto iki bersama tim Cimat, Salam Cimatres, salam misteri. Au.